Віра князя тут ні при чому. Якщо князь путящий, то кожний радо поклониться його богам. Тимто кажемо тобі, Мстиславе, всі заодно прикажи іменням князя, а до трьох-чотирьох днів 800 кінних гриднів та до 4 тисячі піших ратників піде за тобою, куди захочеш, якщо запевниш їм безпеку волості. Не я буду ними проводити, Ростиславе, а ти. Я? Як то? Тебе ж прислали сюди для проводу, гадаю. Ти один знатимеш, куди повести і відповідатимеш за успіх перед князем. Ні, Ростиславе, небезпека є більше, ніж гадаєш. Князя нема дома, а самої Волинської раті не вистачить на те, щоб спасти державу. Червенські городи надто лакомий кусок. Я туди мушу йти сам, щоб підняти тамошнє боярство. Воно горде та неслухняне, але хоробре і вірне київському князеві. Одначе замість себе залишу вам станка з Бранича. Він змовлений з дочкою дідича Мощаниці, і там його знають. Його тесть теж за нами, хоч і мусить поки що лукавити з свеном. А щоб не бракло послуху серед боярства, яке мусить слухати воєводи, хоча й не раз не слухає Тисяцького, то я ось привіз вам дарунок. Тут Мстислав устав з лави та видобув з мішка золотистий шолом, шаплийну китичку і хутром рамований багатошитий плащ, який носили воєводи Володимира. Соломирич зблід і не знав зразу, що сказати на таке підвищення? Уряд Тисяцького давав право городом чи дружиною, але не давав ніякої влади над позамісцевим боярством. Слово воєводи було наказом для всіх, а як був це тямущий та людяний муж, то всі слухали його раду. Соломирич походив із давнього бужанського роду, який, хоч уже за Ігоря, перейшов у дружину, але й не розсварився із земськими. Така несподівана почесть завила хвилею радості його серце. Невже ж ти достойний і не попасеш у нас? питав, заломивши руки Соломирич. Годі, брате, немає в мене й одної зайвої днини. З'їсти успію верхи, поп'ю з баклажки, пересплю під крівлею даж Бога та й тільки. Придане Мирослави. Добро з приходом, боярине, привітав станка у дворищі мощанина Тивун Албаз. Він був онуком ховаризмійського раба, якого колись дід мощанина привіз із Ітиля над Волгою. Албаз мав низьке чоло, скісні очі, висунені вилиці, а вся його поява мала в собі щось підлесного та хижацького, наче у тмутроханського барса. Станко кивнув головою, але не відповів. Мощанин остерігав його не раз перед тивуном. Обійстя мало небуденний вигляд, ні в чому не нагадувало обійстя боярина, хлібороба або купця. Замість стогів та оборогів довгим рядом стояли тут стоси мішків з борошном та крупою, покриті від дощу волячими шкірами бочки з ситою та киселем, а великі продавні сушні, де сушено, звичайно, шкіри, льон, каноплі, всяке зілля або садовину, були повні вудженого м'ясова та сушеної риби. Виглядало воно на склад харчів біля княжої гридниці, тим більше, що у повітці біля самого двора, де звичайно переховувано найпотрібніші знадіб'я, вершилися в'язки ратищ, стріл та чималисті стугих шкірами критих щитів. Кільканадцять варягів з щитами на плечах та мечами при боці вешталися по обійсті, і кілька з них обступило збранича при вході. Слова Албаза заспокоїли їх. Де товар? спитав. Біля столярні. Тут є всього кілька корів для молока та сиру. Боярин не велів показувати товару ні варягам, ні тим. Тивун із хитрим усміхом вказав великим пальцем позад себе на північ, відкіля мали надійти ятвяги. А від них нема вістей? Є, боярине, вони післязавтра в досвіта будуть тут. Усміх ще з лиця тивуна, і хмара гніву промайнула по ньому. Союзник чи зрадник? питав себе молодець, але не находив відповіді. Гра була надто небезпечна, щоб її можна було грати на осліп. Щойно завтра ввечері мала надійти дружина та пішарать, а на ніч ладився наступ на склади в мощаниці і засідка на свена. Все те пропадало, якщо в серці тивуна чаїлася зрада. Що ж бажав би ти почути від мене? спитав ти вона з вимушеним усміхом. Саме те, що й ти, боярине, ждеш від мене. Боярин з мощаниці затіяв негарне діло. Негарне чому? У нас були ще до виїзду Свена висленці ятвягів. Я ховався на горищі, коли вони радилися із Свеном у Гридниці і чув усе. Ятвяги цим разом прийдуть з миром, а з поворотом камінь на камені не залишиться після них. Ні одного хвоста в стайні ні одної білої голови не залишать погані у посіллях дулібів. У Володимирі сяде Арне Ернзіда з Данії на удільному столі. Бояри стануть служебниками варяйських гриднів Свена та нових приходнів із півночі, а всю челядь вивезуть у Грецію на торги. Ага, отже, ти бажаєш, щоб я на власну руку пішов всупереч волі боярина. Я нічого не хочу. Я піддаю все під твою боярську волю. Станко збранич удав, що надумається, теж чоло рукою. В кінці кивнув рукою на тивуна і пішов попереду у хату. Дворище мощанину було заможне, багате, одначе всі більші достатки були в Києві. У мощаниці жив тільки тивун, який вживав обширні приміщення на склад шкір, меду та воску, у світлиці по грецького та східного крамного товару, яким торгував тивун на власну руку, і тут засіли обидва на непокритій лаві при столі. Так, сказав Станко, пересуваючи меч наперед себе. В мене є спромога, навіть охота, змінити в дечому рішення боярина. Ох, вчини це, боярина. Вся земля поклониться тобі за це.